الحديث الحادي عشر أو الثاني عشر من أحاديث عمدة الأحكام وذكرنا الكلام فيما يتعلق نعم على الحديث الثالث الثاني عشر والثالث عشر نعم أو الثالث عشر والرابع عشر فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند آه، قضاء الحاجة وسبق معنا ذكر شيء من خلاف أهل العلم في المسألة وأنه ينبغي للمسلم إذا أتى الغائط أن يتحرى عدم استقبال القبلة وهذا يعتبر من الآداب في قضاء الحاجة وكلامنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل على الحديث الخامس عشر يقول المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e lajthit prej saj, dhe atë që Allahu e largon nga rruga e drejtë nuk ka kush e udhëzon në të. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhis salam është rob i Allahut, i dërguar i tij. Paqja, shpëtimi dhe selavati i Allahut qofshin mbi të, familjarët e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri ditën e fundit e Kijametit. Më pas, thotë i Lartësuari, o ju të cilët keni besuar, frikësojuni Allahut me një frikë të denjë dhe të sinqertë, dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë mysliman. O ju njerëz, frikësojuni Zotit tuaj i cili krijoi nga një shpirt i vetëm dhe prej tij krijoi bashkëshorten dhe prej këtij çifti i bëri që të rrjedhin shumë burra dhe gra, ndaj kijeni frikë Allahun me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruajeni marrëdhëniet farefisnore, në të vërtetë Allahu kurdoherë është mbikëqyrës mbi ju. O ju të cilët keni besuar frikësojuni Allahut dhe thoni fjalë të drejta dhe të sinqerta, në të vërtetë Allahu ua përmirëson punët tuaja dhe ua shlyen gjynahet e tuaja, dhe ai i cili i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij ka fituar me një fitore të bujshme dhe madhështore. Më pas themi se fjalët më të drejta janë fjalët e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veprat më të këqija janë ato të shpikura dhe çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje dhe lajthitje nga e vërteta dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr. Më pas, ë Kujtojmë që në mësimin e kaluar folëm mbi hadithin e 12 dhe të 13, më saktësisht mbi hadithin e Ebu Ejub el Ensarit dhe hadithin e Ibn Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, në të cilat flitej rreth edukatës që duhet të ketë muslimani kur shkon për të kryer nevojat e tij personale dhe në saktësi që nuk duhet të drejtohet as me fytyrën e tij dhe as me shpinën pra me kurrizin e tij nga kibla kur kryen këto nevoja Edhe pse përmendëm disa fjalë ose mospajtime të dijetarëve rreth të qenurit haram të kësaj gjëje apo jo, gjithsesi ë është që më e sakta që prej edukatës që duhet të kemi karshi kiblës së myslimanëve duhet që të mënjanohemi pra në qoftë se do të kryejmë nevojat tona të drejtohemi nga lindja, pra ta kemi kiblën nga lindja ose nga perëndimi. Dhe sot inshallah taala do të vazhdojmë me hadithin e 14 të këtij libri, libri baza e dispozitave të dijetarit të madh El Maqdisi, Allahu e mëshiroftë, dhe më saktësisht hadithi thotë nga Enes ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë kur profeti sallallahu alaihi wasallam futej pra hynte në banjë, unë dhe një djalosh, pothuajse i moshës sime, i shkonim nga pas, pra sigurisht për t'i shërbyer, me një enë të vogël, me një enë të vogël dhe me një shkop me majë. الإداوة كما ذكر المؤلف رحمه الله أنها إناء صغير من جلد والعنزة الحربة الصغيرة العنزة الحربة الصغيرة وهي عصا قصيرة لها سنان وقوله فيستنجي بالماء في هذا Pra është përdorur termi inewa, e cila është enë prej lëkure dhe aneze është një shkop ose një shkop i vogël me majë, pra me majë guri. Dhe thotë dhe pejgamberi selam pastroi me ujë. Pra, dijetarët duke u bazuar domethënë në këtë hadith thonë që kur gjendet uji, pra kur ekziston uji, më e mira është të pastruarit pra Më e mira është që të bashkojmë midis pastrimit me gur, pastaj me ujë, pra e paraprin pastrimin me gur, ashtu që të largohet papastërtia më e madhe dhe mos të ndotet dora dhe më pas vazhdon pastrimin e tij me ujë. Pra kjo është më e mira, më e pëlqyeshmja. Naam. Wa as-sahih anna hadha al-amr la yajib, bal in fa'ala fa hasan أن الله عز وجل لما أنزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والآية في أهل قباء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبروا أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة والحديث آه، فيه كلام وبعض العلماء يصحح الحديث لكن pra lejohet që me u pastru, gjithashtu edhe vetëm me gurë pra lejohet dhe është e lejuar dhe e mjaftueshme për t'u pastruar. Por duke u bazuar gjithashtu mbi një ajet fisnik i cili ka zbritur dhe thotë Allahu i lartësuar në këtë ajet sipas kuptimit në të ka burra pra në atë xhami ka burra të cilët dëshirojnë të pastrohen dhe Allahu i do ata të pastruarit وإن كان بعض العلماء يقول أنه يغسل المحل سبع مرات إلا أن هذا لم يدل عليه دليل والصحيح في هذا أنه يغسل حتى ينقي المحل من النجاسة سواء سبع مرات أو أقل من ذلك أو أكثر يغسل حتى ينقي المحل من النجاسة Naam. Pra, për sa i përket ndonjë argumenti i cili ka ardhur mbi numrin, pra mbi sasinë se sa herë duhet të lahemi për të pastruar, pra për të larguar papastërtinë, ka prej dijetarëve që thonë që duhet të pastru, pastruash me me të paktën me 7 gur ose 7 herë. Kjo nuk ka ndonjë transmetim të saktë, domethënë mbi këtë pretendim. E rëndësishme është që sa të jetë e nevojshme, qoftë pastrimi me gur apo me ujë, أما مجرد خروج الريح منه فلا يلزمه استنجاء كما يظنه بعض العامة بعض الناس إذا خرجت منه ريح في أي وقت ثم حضر وقت الصلاة فأراد أن يتوضأ يظن أنه لا بد أن يستنجي لأنه قد خرجت منه ريح قبل ذلك وهذا الظن ظن خاطئ Ndërsa për sa i përket daljes së gazrave, që sigurisht edhe kjo gjë e prish abdesin, nuk nevojitet pra istinxhaja, pra pastrimi me gurë apo me ujë, sepse nuk është siç mendojnë disa njerëz pra të pashkolluar të paditur të cilët sa herë që u del pra del nga trupi i tyre gaz dhe dëshirojnë që të marrin abdes, ata shkojnë dhe pastrohen me ujë. Por ky është një mendim dhe një konkluzion i gabuar nga ana e tyre, pra من الريح أو من غيره من النواقض نواقض الوضوء كالنوم ومس الذكر وغيرها من النواقض فيرون أنه يجب الاستنجاء منه وكأنهم يعدون الاستنجاء آه، شرطا من شروط الوضوء لا بد من الاتيان به لكنه مذهب باطل كما قال الإمام النووي رحمه الله الشيعة لا يعتد بخلافهم e përmend Neveviu Allahu e mëshiroftë duke na përmendur se ky është mendimi ose medhhebi i shijave të devijuar dhe të humbur, të cilët e kanë vendosur pra istinxhen pastrimin me ujë nga papastërtitë, e kanë vendosur si si kusht edhe për personin i cili del nga trupi i tij, domethënë dalin gazra apo për për çdo gjë, domethënë për çdo shkak, prej shkaqeve të prishjes apo zhvlerësimit të abdesit. qoftë se robi fle gjumë apo në qoftë se prek organin e tij, sipas tyre pra gjithmonë shiave duhet që robi fillimisht të pastrojë domethënë këto dy vendet e daljes së jashtëqitjes nga domethënë me ujë, por nuk merret në konsideratë ky mendim i këtij grupi i këtij grupi këtij medhhebi të të humbur, pra origjina mbetet që nëse robi ka kryer nevojat e tij personale dhe البعد عند قضاء الحاجة أو الاستتار فإن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم كان آه، يدخل الخلاء فيستتر عن أعين الناس وجاء في حديث آخر أنه كان إذا أراد إذا أراد قضاء الحاجة أبعد كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب يعني لقضاء الحاجة që kur shkon për të kryer nevojat, pra duhet që të mbulohet pra nga shikimi dhe nga sytë e njerëzve, ose siç ka ardhë në hadithin e Mughire ibn Shubes, Allahu qoftë kënaqë me të, i cili thotë kur pejgamberi selam kishte nevojë domethënë për të kryer nevojat e tij personale, largohej pra shkonte larg larg, domethënë larg sigurisht nga shikimi i njerëzve. Pra, kjo normë ë duhet pasur parasysh